Elhamdülillahi Rabbil Alemin Və salatu və selamu alə əşrafil ənbiya və mürsəlin seyyidinə Muhammedin və alə əlihi və sahbihi ecmain Rabbi şrahli sadri və yəssirli əmri və ahlul uqdətə min lisani yəfqahu qavli Əmmə bəd Yəni birinci Allah talih həm sənalarla, təriflərlə başlayıram Yəni biz Allah Teala'nı qədər tərifləsək də, yəni Allah Teala'nı yəni layiqincə bizim tərifləməyimiz mümkün deyil. Yəni Allah Teala öz-özünü təriflədiyi kimidir. Necə ki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm duasında deyərdi ki: "Lə nuhsi sənaən aleyk, entə kəmə əsnəyt alə nəfsik." Yəni biz səni haqqınca, lazımınca tərifləyə bilmərik. Sən öz-özünü təriflədiyin kimisən. Və bundan sonra e, yəni qardaşını təbrik edir. Və Allah Teala'dan istəyirik ki, onu bu evini xeyirli, bərəkətli etsin. Amin və Allah Teala bu evliliyi Allahın rizasına, razılığına aparan bir yol etsin. Yəni Allah Teala bu evliliyində nə kimi xeyirlər varsa hamısını qardaşımız üçün yazsın. Və e, ümumən yəni yaradılış qayəsi bayaq da qardaş qeyd elədi ki, yəni la ilahə illallah kəlməsidir. Tövhiddir. Yəni la ilahə illallah, yəni çox vaxt danışılır və bəzən də insanda sual ortaya çıxa bilər ki, yəni tövhid, tövhid danışırsınız, yəni onun nə kim fəziləti var? Çünki insanın ə, yəni fəziləti bilməsi, yəni hər hansı bir əməlin ə, savabını, dərəcəsini bilməsi sözsüz ki, insanda o əmələ qarşı yəni sevgi, rəğbət yaradır və onu həvəslə yerinə yetirməyə onu sövq edir. Ə, yəni bir var insana deyirsən ki, yəni la ilahə illallah de və yaxud subhanallahul azim və bihamdi və yaxud la havlə və la quvvətə illə billah. Yəni bu zikirləri elə. Bir də deyirsən ki, əgər sən bunu eləsən, sənin üçün cənnətdə ağac əkilər və sənin üçün e, sənin günahların bağışlanar, hətta dəniz köpükləri qədər olsa belə. Və sözsüz ki, insan o savabı biləndə ondan, yəni o zikr eləməkdən daha yaxşı yapışır. Və eyni ilə də tövhidin də fəziləti var tövhidin də tövhid əhli üçün olan fəziləti var. Yəni o fəziləti, üstünlüyü də o tövhidi doğrultmaqdadır. Yəni təhqiq-i tövhid deyilir, yəni onu həqiqi surətdə həyata keçirməkdədir. Tövhidin tövhid əhli üçün olan fəzilətlərindəndir ki, ən mühüm, ən uca fəzilətlərindən biri də odur ki, yəni tövhid əhli əbədi cəhənnəmdə qalmayacaq. Yəni, soruşulur, ya tövhid danışırsın. Onun nə kimi fəziləti var? Nədir fəziləti? Əbədi cəhənnəm. Nə qədər yansa da əbədi, əbədi cəhənnəmdə qalmır. Ona görə bir hədisdə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, ə, e, orada kim şəhadət gətirərsə və sonra ə, e, İsa aleyhissalam Allahın qulu olduğunu, ə, e, Məryəmə təlqin etdiyi kəlməsi olduğunu, yaratdığı ruhlardan biri olduğunu şəhadət verərsə və həm cənnətin haqq olduğuna, cəhənnəmin haqq olduğuna şəhadət gətirərsə, Ədxaləhullahu cənnət alə məkənə minəl əməl. Allah Teala onun etdiyi əməldən aslı olmayaraq onu cənnətə daxil edər. Yəni baxmayana qədər əməlləri, günahları var. Əgər tövhid üzərindədirsə, yəni Allah Teala yəni sonuc olaraq hara daxil edər? Cənnətə daxil edər. Və ümumiliklə e, cənnətin, yəni e, haram olması, haram olması iki yerə bölünür. Müvəqqəti bir də əbədi haramdır. Cənnət kimə əbədi haramdır? Kafirlərə, müşriklərə əbədi haramdır. Amma tövhid əhli üçün, müsəlmanlar üçün isə müvəqqəti haramdır. Və bundan sonra tövhid əhli yenə öz aralarında fərqlənir. Tövhid əhli belə öz aralarında fərqlənir. Və onlardan birincisi mən haqqaqa tövhid, yəni tövhidi doğruldanlardır. Tövhidi həqiqi surətdə həyata keçirənlər. İkincisi tövhidi var, tövhidlə yanaşı salih əməllərini, yaxşı əməllərini günahlarla qarışdıranlardır. Xaladu əmələn e, salihən və axara seyyiə. Yəni salih əməllərini pis əməllərlə qarışdıranlar. Və üçüncü qism isə odur ki, tövhidi var, amma günahları olduqca çox günahları vardır. Yəni bunlar üçün tövhidin nə kimi fəziləti var? birinci qism üçün o kəslər ki, tövhid həqiqətən doğrulurlar, tövhidin tələb etdiyin yerini yetirir və çəkindirdikdən çəkinirlər. Yəni, onlar üçün tövhidin fəziləti onların sorğu-sualsız və hesabsız cənnətə girmələrdir. Və onların sayı haqqında da hədisdə Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, 70 əlf, 70 min. 70 min. Başqa rəvayətdə də yenə Allah Teala tərəfindən bir lütf və mərhəmət olaraq hər mini ilə yanaşı 70 min daxil olacaqdır. 70 min və başqa rəvayətdə isə hər mini ilə yanaşı 70 min. Və ikinci qism isə tövhidi var və nəyi var idi onların? Ha, salih əmələri ilə bərabər günahları var. Onlar onlar üçün tövhidin fəziləti nədir? Əgər deyir onlar tövbə edərlərsə, tövhidləri sayəsindədir onların tövbəsi qabul olar. Yəni tövhidə görə tövbənin qabul olması səbəb olar. Əgər onlar tövbə etmədən böyük günahlar üzərində ölərlərsə, yəni yenə ola bilər ki, Allah Teala tövhidlərinə görə birbaşa bağışlasın. Və bəzən də ola bilər ki, onların ə, e, günahları ilə yaxşı əməlləri bərabər olsun və yenə tövhidə görə o həsənət gözü olan tərəzin, tərəzin həsənət gözü, yaxşı əməllər olan gözü daha ağır gəlsin. Yəni, bu da tövhidə görə onlar üçün tövhidin üstünlüyüdür. Və üçüncü qismdə odur ki, tövhidi var. Qəlbində tövhid böyük yer tutub, lakin çox böyük yəni, günahlara, əməllərə yol edib. Və bunun da misali, misali o hədisdə keçən, bitaqa hədisində keçən kişinin misalına bənzəyir ki, ə, e, və qiyamət günü gələcək və 99 sicil, yəni 99 əməl dəftəri olacaq və hər biri də gözün gördüyü məsafə qədər böyüklükdə olacaq və bunların hamısı günahların dolu. Və o tərəzinin bir gözünə qoyulacaq və Allah sana deyəcək ki, bunlardan hansınsa inkar edirsənmi? Deyəcək ki, yox, ey Rəbb. Bəs sənin yaxşı əməlin varmı? Deyəcək ki, yox. Onda həmən Lə iləhillah Muhammed Rasulullah e, kəlməsi, şəhadəti yazılan o vərəqə gətiriləcək, bir dağı gətiriləcək və o bir tərəzi, tərəzinin o bir gözünə qoyulduğu zaman ona basacağı ağır gələcəkdir. Yəni bu alimlər də buyurur ki, bu hər bir insan üçün deyil. Yəni bu da xüsusi bir haldır. Əgər bu hər bir insan üçün olsaydı, onda ə, e, tövhid əhlindən olan böyük günah sahiblərinin ə, e, cəhənnəmlə, odla, əzabla qorxudulmasının bir mənası olmazdı. Yəni Allah Taala hətta tövhid əhlindən belə günah sahiblərini cəhənnəmlə hədələyib, zinakarın, oğrunun, ha, hə, və başqa riba və başqa nə qədər böyük günahlar var. Onlar üçün Allah Taala yəni od olacağını, cəhənnəm olacağını, əzab olacağını xəbər verib. Deməli onda hədisdən belə çıxır ki, yəni o xüsusi bir hal üçün e, olan bir yəni vəziyyətdir. Və əlbəttə tövhidin fəzilətləri çoxdur və həmçinin fəzilətlərindən e, Allah Teala En'am surəsində buyurur: "Ellezina amanu və lem yelbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn və hum muhtadun." O kəslər ki, iman gətirərlər və iman gətirdikdən sonra imanlarını, imanlarını zülmlə qarışdırmazlar. Onlar üçün əminamanlıq vardır, onlardır hidayət üzərində olanlar. Yəni fikir verin, burada belə açıqlasaq, dörd dənə, hətta bu ayənin özündə dörd fəzilət keçir. Tövhid əhlinin fəziləti. Yəni bu ayə ağır, yəni, nazil olanda sahabələr çox ağır gəldi və dedilər ki, ya Rasulallah, ey yunəlləm yazlim nəfsə. Yəni bizdən kimdir özünə zülm eləməyən, yəni günah eləməyən. Onlar zülmü günah kimi başa düşdülər. Onda Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, ya, o sizin başa düşdüyünüz zülm deyil, ayədə ümumi gəlsə də qəsd olunan hansı zülmdür? Ə, şirkdir. Çünki zülm neçə yerə bölünür? Ha, üç yerə. Hansıdır? İnsanın özünə zülm etməsi, günahlarla, başqasına zülm etməsi, həddi aşmaqla, kimisə vurmaq, döymək, söyməklə və bir də Allah haqqında etdiyi zülmdür, o da nədir? O da şirkdir. Demək, ayənin mənası belədir ki, Əlləzina əmənu. O kəslər ki, iman gətirirlər. Necə gətirirlər? İləhə illallah Muhammed Rasulullah şahadətini söylərlər və bundan sonra nə ilə qarışdırmazlar? Zülmlə, şirklə qarışdırmazlar. Əgər şirklə qarışdırmazlarsa, onlar üçün nə vardır? Əminamanlıq. Ulaikə lehumul əmnu və hum muhtadun. Deməli, onlar üçün əminamanlıq vardır həm bu dünyada və həmçinin axirətdə və onlardır hidayət üzərində olanlar həm bu dünyada və həmçinin də axirətdə. Deməli, tövhid əhli olan insan özlüyündə əmin olan bir insandır, qorxusu olan bir insandır və həmçinin tövhid cəmiyyəti e, yenə əmin olan bir cəmiyyətdir, e, qorxudan kənar olan bir cəmiyyətdir və həmçinin tövhid əhli olan insanlar cəhənnəm, yəni axirətin də o dəhşətlərindən yəni əmin olacaqlar. Nəyin sayəsində? Tövhidin sayəsində və həmçinin e, fəzilətlərinə hidayət, doğru yol üzərində olmaq. Deməli, tövhidə əsasən tövhid sayəsində e, insanın da doğru yolu ona bağlıdır. Və hidayət deyildiyi zaman əsas qəsd olunan nədir? Yəni, insanın haqqı haqq olaraq görməsidir və haqqa müvəffəq olmasıdır və batili batil kimi görüb batildən çəkinməsidir. Yəni, fikir verin, deyir, hətta insanlar belə hidayətdə fərqlidirlər. İnsanlar hidayətdə fərqlidirlər. Və deyə, insanların da hidayətdə fərqli olması nədən aslıdır? Tövhiddən aslıdır. Deməli, tövhiddə fərqli olduqlarına görə hidayətdə də fərqlidirlər. Kimisi yalnız fərzlərlə kifayətlənir, kimisi fərzləri də ötərək sünnələrlə maraqlanır və kimisi ə, e, ə, e, haramları da tərk edir, məkruhları da tərk edir, kimisi isə tək haramları tərk edir, kimisi isə baxmaya tövhid əhlini keçdiyi kimi, yəni haramlara da düşürlər deməli, e, haqqı haqq olaraq görmək, sonra ona müvəffəq olmaq nədən asılıdır? tövhiddən asılıdır. Ona görə insan bilməsin ki, tövhid ayrı bir şey, hidayət başqa bir şey. Əgər o varsa, bu da olmalıdır. Yəni, o onu tələb edir. Yəni bu da aydındır, dünyadakı hidayət də aydındır, amma axirətdəki hidayət barəsində yenə sual ola bilər ki, bəs insan öləndən sonra nə, hansı hidayətə ehtiyac ola bilər? Çünki insan həyatda ikən ə, e, o mükəlləfdir. Nə qədər ki mükəlləfdir, onun hidayətə ehtiyacı var, amma öləndən sonra belə baxanda, ağıl tərəfdən baxanda hidayətə ehtiyacı yoxdur. Amma fakt dəlil isə onu bildirir ki, insanın öləndən sonra da nəyə ehtiyacı var? hidayete ihtiyacı vardır. Buna dəlil olaraq Muhammed surəsi 4, 5, 6-cı ayələrdir ki, Allah Teala buyurur: "Əlləzîne qutilû fî sabîlillâhi felen yudille a'mâlehum." O kəslər ki, Allah yolunda öldürülüblər, Allah Teala onların əməllərini əvəzsiz qoymayacaqdır, zayi etməyəcəkdir. Səyəhdihim seyehdihim. Allah Teala onları hidayət edəcəkdir. Və yuslihu bələhum onların işini islah edəcək. Və yudxiluhumul cənnətə arrafəhə ləhum. Və dünyadaykən tanıtdığı cənnətə onları daxil edəcəkdir. Demək bu ayələrdən deməli ölüm, hidayət, sonra nə? Cənnət. Öləndən sonra nə var? hidayət var. Deməli, Allah Teala deyir ki, onları hidayət edəcəkdir. E, və alimlər də buyurur ki, qiyamət günü Sırat körpüsünün əvvəli başlanğıcı qaranlıq zülmət olacaqdır və insanlar da e, sırat körpüsünə getmək əvəzinə cəhənnəmə düşə bilərlər. Deməli, insanın sırat körpüsünü birinci tapması üçün nəyə ehtiyac var? hidayətə ehtiyacı var. Hətta sonra onu tapandan sonra o sıratın üzərində irəliləmək üçün yenə nəyə ehtiyacı var? Hidayətə ehtiyacı var. Və oradakı hidayətin də güclü və zəif olması nədən asılıdır? Dünyadakı tövhidindən asılıdır. Və nə qədər tövhidlə maraqlanarsa və insan nə qədər onu doğrultmağa çalışarsa həyatında ə, e, və bir o qədər də ə, e, onun israt köksünü tapmasına və onun üzərində doğru düzgün şəkildə irəliləməsi səbəb olar. Ona görə İbn Qayyim rahimehullah deyir ki, insanın qiyamət günü sırat körpüsündə irəliləməsi bu dünyadakı bu sıratda irəliləməsindən asılıdır. İhdina sıratal müstəqim deyirik də namazda, bizi doğru yola yönlət. Və insan nə qədər bu dünyada doğru yolda getməyə çalışırsa və bir o qədər də axirətdə sırat üzərində onun güclü və sürətli getməsinə yəni səbəb olacaqdır. Ə, və həmçinin əminamanlıq baxımından da deməli əminamanlığın əsas qaynağı məsləri nə oldu? Belə tövhid oldu. Deməli onda əksi nədir? Qorxunun qaynağı məsləri nədir? Şirkdir şirk. Deməli, e, əminəmallığın məsdəri tövhiddirsə, qorxunun qaynağı nədir? Şirkdir. Buna da dəlil Allah Teala buyurur: "Sənulqi fi qulubillezina kafaru ru'b." Yəni biz kafirlərin qəlbinə qorxu salacağıq. Səbəbi nədir? Bimə əşraku billah. Mələminə zilbihi sultana Allaha şərik qoşduqlarına görə. Ona görə, yəni müşrik insan özlüyündə qorxu içərisindədir və müşrik cəmiyyət cəmiyyət olaraq yəni qorxu içərisindədir açıq-aydın ayələr də bildirir ki, yəni nə qədər insan tövhid olarsa və tövhid təkləşdirmək deməkdir. Yəni insan yəni Allahı təkləşdirərsə ibadətdə və həmçinin qorxuda və həmçinin sevgidə. Yəni Allahdan tək Allahdan qorxarsa artıq başqa qorxulara yer qalmır. Ona görə tək Allahdan qorxan və İbn Qayyim rəhməhullah gətirir, deyir ki, Allahdan qorxandan hamı qorxar. Və kim ki Allahdan qorxmazsa, o hamıdan qorx. Allahdan qorxma, qorxmayan hamıdan qorx. Yəni baxmayan vəzifəsi var, hər şeyi var, qorxu içərisindədir. Amma kim, yəni qorxuda tək tövhid deyildiyi zaman hər bir şey təkləşdirməkdə tək Allahdan qorxmaq, tək Allahı ə, sevmək, tək Allaha təvəkkül eləmək. Yəni bütün bu ibadətin növlərini təkləşdirərsə, artıq yəni insan, yəni hər bir yəni xeyrə, yəni müvəffəq olmuş ə, sayılar. Və həmçinin, yəni tövhidin, tövhid əhli üçün olan fəzilətlərindəndir ki, əgər tövhid insanın qəlbində yer tutarsa, deməli o insan, o insan fikri bu da mühüm məsələlərdən biridir. Hər bir xeyirli sözə və əmələ müvəffəq olar. Hər bir xeyirli sözə və əmələ müvəffəq olar. Və buradan da insan bütün davranışlarında, yəni həm nəfsi ilə davranışda, həm insanlarla, başqaları ilə davranışda, həm də Rəbbi ilə davranışda gözəl sözə və gözəl yəni ə, e, əmələ müvəffəq olar. Rəbbi ilə davranış deyildiyi zaman, yəni o qəsd olunan ibadətdir. Yəni tövhidi güclü olan insan deməli Rəbbinə ibadəti sevər. Namazı sevər. Baxmayaraq ki, fərzli nafilədir. Orucu sevər, zəkatı sevər Yəni tövhid nə qədər güclü olarsa, bir o qədər də insanın namaza olan bağlılığı güclənər. Həm fərz namazı, həmçinin də nafilə namazlara. Həm fərz oruca, həmçinin nafilə, yəni oruclara və bütün o ibadətlərə insan nə olar? Yəni bağlılığı güclənər. Deməli, əgər də səndə yəni müəyyən qədər səhlənkarlıq varsa, hətta nafilə ibadətlərə belə, deməli problem hardadır? tövhiddədir. Mən tövhid sadəcə onda dildədir. Hələ yer tutmayıb. Qəlbdə yer tutarsa mümkün deyil ki, insan Rəbbinə olan ibadəti sevməsin. Ona bağlılığı olmasın və yaxud da onda müəyyən səhlənkarlıq yarandığı zaman ona görə narahat olmasın. Və ona görə də ə, e, alimlər də buyurur ki, ə, e, nə vaxt səndə səhlənkarlıq yarandısa, ibadətə qarşı, hətta nafilə namazlara belə və qəlbini yoxla qəlbini yoxla, nəfsini yoxla və görəcəksən ki, e, qəlbində dünya sevgisi Allah sevgisini sıxışdırır. Sıxışdırıb çıxardır. Nə vaxt yəni səhlənkarlıq yaranırsa, bir dənə yoxla. Onda görəcəksən ki, artıq yəni başqa sevgilər qəlbə üz tutub və o bir Allah sevgisini çıxardır. Və ona görə qəlbə iki sevgi gəlir. Allah sevgisi və bir də dünya və dünya ilə bağlı olan sevgilər gəlir. Və qəlb də onlardan hansı qalib gəldisə onun üçündür. Yəni Allah sevgisi böyük yer tutdusa o birisini çıxardır. Yəni qəlb artıq onun üçün olur. Və o birisi böyük yer tutsa bu, bu bir sevgini çıxarır. Və ona görə nə vaxt səndə yarandısa digdən yoxla. Və görəcəksən ki, o bir sevgilər Allahdan qeyrisinə olan yəni bağlantılar bağlılıqlar nədir? E, qəlbində daha böyük yer tutub Allah sevgisini, yəni qovur, qəlbindən çıxardır. Və sözsüz ki, yəni tövhidi olan insanın da qəlbində Allah sevgisi daha böyük yer tutmalıdır və rəva bilməməlidir ki, yəni qəlbinə başqa şeylər yerləşsin. Çünki bu qəlb yəni elə bir şeydir ki, yəni Allahı sevgisi üçün, Allahı zikr etmək üçün yaradılan bir evdir. Yəni ondan ötürü olan bir evdir. Yəni insan heç vaxt yəni razı qalmamalıdır ki, orada ora yəni başqa şeylər girsin. Başqa xəstəliklər girsin. Tüm bağlılıqlar. Əgər girdisə, deməli problem var. Və bura çox şeylər, yəni gələn şeylər çoxdur. Ona görə insan daima onunla maraqlanmalıdır. E, və görürsən də insanın qəlbinə bağlılıq baxımından dünyadır, dünya malıdır, Və ona, ona görə Peyğəmbər s.ə.v yəni bəzi hədislərdə qul olaraq adlandırır insanı. Deyir ki, təisə abdud dinar, təisə abdud dirham, təisə abdul xamisati, təisə abdul xamilə, təisə və ntəkəs və idə şeykə fələntəqaş. E, dinarın və dirhəmin qulu bədbəx olsun. Dinarın və dirhəmin qulu nə olsun deyir? Bədbəx olsun. Yəni Peyğəmbər s.ə.v qul adlandırır. Yəni kimsə Yəni insanlardan, yəni dinara, dollara, dirhəmə səcdə eləyən varmı? Kim səcdə eləmir ki? Heç kim səcdə eləmir. Yoxsa nəyə görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, yəni onu deyir qul adlandırdı. Yəni ona qəlbən nə etdiyinə görə qəlbən bağlandığına görə. Yəni ona görə insanın qəlbən, yəni bir şeyə bağlanması onu həmən şeyin qulu edir. Yəni insanlar müxtəlif şeylərə bağlanır. Kimisi qadına bağlanır, olur qadının qulu. Kimisi qəbrə bağlanır, kimisi evliyə bağlanır, olur evliyanın qəbrin qulu. E, kimisi bağlanır, bürclərə bağlanır, öküz bürcü, nə bilim, oğlaq bürcü və artıq ondan umur, ondan qorxu, ya yəni ehtiyaclarını ondan umur, yəni onunla sabahlayır, onunla axşamlayır. Artıq görsən ki, mən əqrəbin, həm öküzün qoluna çevrilir. Mə, əlbəttə, bu nəyin zəifliyindəndir? Yəni, tövhidin zəifliyindən irəli gələn şeylərdir. Əgər tövhid, yəni qəlbdə yer tutandan sonra, yəni mümkün deyildir ki, yəni o qəlbə o şeylər girsin. Deməli, əgər deyil, insanın qəlbində tövhid möhkəm yer tutarsa, deməli, birinci növbədə insanın Rəbbi ilə olan müamiləsi gözəlləşir, düzəlir. Deməli, Rəbbi ilə müamilə, davranış deyildiyi zaman qəsd olunan nədir? Ə, hə, ibadətlərdir və başlıca da nədir? Namazdır. Sonra gəlirik ə, başqaları ilə müamilə. Başqaları ilə də müamiləsi, insanlar. Başqalar deyəndə məsələn valideynlər, həyat yoldaşı, uşaqlar, möminlər, nə bilim qardaşlar, sənin yəni ə, kontaktda olduğun insanlar, yoldaşlar, müsəlmanlar, qeyri-müsəlmanlar, bidətçi. Yəni bütün bunların hamısına deməli artıq tövhid güclənəndən sonra müamilə baxımından müamiləsi nə olur? Düzgün şəkildə müamilə qurur insan ilk növbədə başlayaraq kimlərdən? Valideynlərdən. Demək, tövhid varsa insan öz valideynlə necə olmalıdır? Gözəl davranmalıdır. Əgər bir insan valideynlə gözəl davranmırsa, deməli, bu açıq aydın dəlildir ki, onun tövhidində elə problem var. Amma yəni, baxmayaraq ki, o səhər axşam barbar bağırır, falan belə getdi, o belədir, məsələlər ha, xırdalayır. Demək, o sadəcə boş söhbətdir, yəni o ağızda olan bir şeydir. Əgər insan həqiqətən özü ilə məşğul olan insandırsa, tövhidi doğrultmağa çalışan insandırsa, o nə etməlidir? Onun davranışı gözəlmə, gözəlləşməlidir. Ona görə sahabelər, yəni sələflər nə vaxt onlar elmə başladığı zaman, yəni bu onların yəni təzahüründə ortaya çıxardı sadəcə yəni elə belə öyrənmirdilər. Yəni kiminləsə danışmaq üçün, yaxud da başına e, məlumat toplamaq üçün və yaxud da kimisə bağlamaq üçün. Yəni bu məsələni onlar öyrənməyiblər. Ona görə o, onların heç biri ixlas deyil. İxlas olduğuna görə, yəni onlarda bərəkət olubdur. Və ixlas da nədir? İxlas həmişə elm öyrəndiyi zaman ixlas, yəni insan özündən cəhaləti qaldırmaq. Yəni öyrənirəm hər bir şey, tövhidi öyrənirəm, Rəbbim barədə öyrənirəm, bütün Quranı öyrənirəm. Yəni məqsəd nədir? Öz, öz üzərimdən cəhaləti bilməməzliyi qaldırmaq. Yəni insan hər bir, hər bir məsələdə birinci öz ilk növbədə tutduğu kimi öz nəfsidir. Yəni çünki insan özündən artıq heç kim sevə bilməz. Ən çox sevdiyi kimdir? Özüdür. Elə deyil? Deməli, sən özünü çox sevirsənsə, nə etməlisən? Öz, yəni, nəfsinin xilasına çalışmalısan. Ona görə Allah Teala buyurur, qad əfləhə mən zəqqəhə. Nəfsini təmizə çıxardan, nəfsini təmizləyən, günahlardan, şirkdən, bidətdən, asilikdən ə, e, nə oldu? Əfləhə, nicat tapdı. Və qad xabə mən dəssəhə. Amma nəfsini batıran isə o asiliklərə, günaha, o isə uduzdu, ziyana uğradı. Hə, və buna görə yəni məsələlər mühümdür. Yəni düzgün məsələlərə yanaş e, insan yanaşmadıkca və sələflərin yolu ilə getmədikcə e, insan görürsən ki, həm dünyasını zay edir və həmçində yəni axirətini. Və gəlin baxaq, məsələn, sahabələrin, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə verdiyi suallar nə idi? Amma indi, indi isə dövrümüzdə insanların maraqlandığı şeylər nədir? Məsələn, Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anh, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə deyir ki, Ya Rasulullah, dulləni alə əməlin və amiltuhu yudxilunil cənnə və yubaidunu minən nar. Mənə deyir, elə bir əməl göstər ki, mən onu işlədiyim zaman Allah Teala məni cənnətə daxil etsin və məni cəhənnəmdən uzaqlaşdırsın. Fikir bunların məqsədi nə idi? Hər bir elə bir şey, yəni öyrənirsə o əməl, o öyrəndiyi şey ona faydalı olsun. Nə öyrənə elə bir əməl göstər ki, onu işləyim, o əməl edim və onun sayəsində mən cənnətə girim və cəhənnəmdən uzaqlaşım. Və Peyğəmbər s.ə.v nə buyurur? Ləqəd səəltə an azim. Sən deyir, böyük bir şey barəsində soruşdun. Həqiqətən deyir, insanın cənnətə girməsi asan deyil. Və cəhənnəmdən də uzaqlaşması asan deyil. Ağırdır, çətindir. Və ləkinnəhu yəsirun alə mən yəssərəhullah aleyh. Lakindir, Allah Teala'nın yəni, müyəssər etdiyi şəxs üçündür asandır. Allah Teala'nın asanlaşdırdığı kimsə üçün nədir? Yəni asandır. Və ona görə də insan yəni e, hər bir əməlində ixlas olarsa, yəni Allah üçün məsələlərə yanaşarsa və Allah Taala da onu, yəni xeyirli olan tərəfə yönəldir. Və ona görə də, yəni hər bir, yəni dəyişikliyin e, yaranmasının da əsas səbəbi yəni özümüzdəndir. Yəni özümüzdə olmalıdır ki, Allah Taala da yəni bizdə o xeyrə doğru dəyişiklik yaratsın və bizi xeyrə yönəltsin. Məsələn Allah Taala buyurur ki, "İnnallaha La yuğayyiru ma bi qawmin hatta yuğayyiru ma bi anfusihim. Yəni insanlar öz nəfslərini dəyişmədikcə Allah təala onlar halını dəyişməz. Demədi ki, insanlar başçılarını dəyişmədikcə Allah təala onların halını dəyişməz. Deməli, dəyişiklik hardan başlamalıdır? Özümüzdən, nəfsdən başlamalı, nəfslərimizdən başlamalıdır. Və e, bəzən də bəziləri sual verir ki, e, niyə deyir əvvəl biz tezə başlayanda, yəni iman güclü idi e, və yaxşı əməllərə daha yəni sürətlə, həvəslə yönəlirdik. Amma müəyyən vaxt keçəndən sonra artıq yəni onlar da tərk olundu və artıq həmən həvəs qalmayıb, həmən yəni iman qalmayıb, artıq zəifləyib və həmən ayədir onun cavabıdır ki, e, dəyiş, yəni dəyişiklik yəni özümüzdən yaranır. Əvvəl-əvvəl yəni çalışırdıq ki, yəni məclislər yəni boş keçməsin, faydalı keçsin. Amma vaxt keçdikcə özümüz dəyişdik. Görsən məclisləri başqa cür keçirməyə çalışdı və məclislər artıq lağlağı məclislərinə keçir, çevrildi və yaxud da başqa-başqa əməllərimizdə dəyişiklik oldu və Allah təala bu tərəfə dəyişdi. Deməli səbəbkar kimi kimdir? Özümüzük. Ona inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yəni Allah Taala bir qövmün, bir cemaatın yəni halını dəyişməz və onlar da öz halını dəyişmədikdə. Deməli, dəyişiklik hər hansı bir xeyri istəyiriksə, ilk növbədə yəni özümüzdə, nəfsimizdən olmalıdır. Nəfsimizdə biz dəyişikliyə başlamalıyıq ki, Allah Taala bizi yəni yönətsin. Və ona görə deyilir ki, Yəni başlanğıc bizim tərəfimizdəndir, yardım isə yəni Allah Taala tərəfindəndir. Və ilahi hədisdə də Allah Taala buyurur ki: "Mən təqarrəbə iləyə şibran təqarrabtu ilayhi zira'a." Kim mənə bir qarış yaxınlaşarsa, mən ona bir qulac yaxınlaşa, bir dirsək yaxınlaşaram. Demək, Allah Taala yaxınlaşarsa yaxınlaşaram. E, kim yaxınlaşarsa, deməli başlanğıc bəndə tərəfindən olmalıdır. Qul tərəfindən olmalıdır və yardım isə Yardım isə Allah Taala tərəfindəndir. Və ona görə də, yəni bütün e, bu məsələlərin, yəni başlanğıcı əvvəli, yəni insanın, yəni öz üzərində işləməsindən başlayır. Öz üzərində işləməlidir və sözsüz ki, dua eləməlidir. Bu ən başlıca dua eləmək və dua ilə yanaşı, yəni səbəblərdən tutmaq. E, çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə buyurur ki, İnnel imanə la yahlaqu fi cawfi ahadikum kama yahlaqu thawb Fəsəlu Allahə ən yücəddidəl imanə fi qulubikum yəni sizin boşluğunuzda, içərinizdə olan iman paltarın köhnəldiyi kimi köhnəlir və Allah Taala'dan onun təzələnməsini istəyin. İstəyin, yəni istəmək, dua eləmək. Yəni dua bilsən çox vaxt danışılır, amma həqiqətən yəni duaya yönəlmək Yəni ona gəldikdə, tətbiq olaraq gəldikdə isə, yəni ondan uzaq. Yəni çünki orada olan ləzzəti bilmədiyimizə görə yəni görürsən ki, o duaya da yönəlmir. Sadəcə bilirik ki, dua, dua. Amma e, ona yönəlmək, dua eləmək, dua özü ən böyük ibadətlərdən sayılır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dua huvel ibadə, dua özü ibadətdir. Və hətta dua onun böyük ibadət olması, əzəmətli ibadət olması nədən irəli gəlir? Yəni o qulluğun göstəricisidir. Yəni dua qulluğun böyük göstəricisi, təzahürü əlamətidir. Yəni, mən qul olduğumu deyirəmsə, iddia edirəmsə, amma elə bir ki, dua eləmirəmsə, e, sadəcə qul olduğumu deməyim quru boş sözdür. Sən necə deyirsən, mən qulam, amma istəmirsən. Yəni, qul olan insan, özünü qul olduğunu iddia edən insan, yəni öz möhtaclığını, öz kasıblığını, fəqirliyin Rəbbinin qarşısını göstərməlidir. Və ona görə Allah Teala Qafir surəsində buyurur ki: "Və qala rabbukum ud'uni astecib lakum." Rəbbiniz buyurdu ki, dua edin, duanızı qabul edin. İnnellezine yestekbiruna an ibadeti seyedhuluna cehenneme daxirin və mənə ibadət etmək şənlərini sığışdırmayanlar zəll olar, cəhənnəmə edəcəklər. E, və baxın, bu ayrı şeyxin baz fayda olaraq çıxardır. Deyir ki, mənə ibadət, dua etməyi və yaxud ibadət etmək şənlərini sığışdırmayanlar cəhənnəmi qazanırsa. Demədi ki, deyir, şərik qoşanlar, hətta sadəcə dua eləmədiyinə görə insan cəhənnəmi qazanırsa, gör onda deyir, şərik qoşanı halı necə olar? Çünki insan dua eləməməsi elə bil ki, özünün Rəbbinə ehtiyacı olmadığını bildirmək kimidir. Demək, sən möhtacsan, əgər möhtacıqsa, etməliyik, hər bir məsələni Rəbbimizdən istəməliyik. Və istəmiriksə, elə bir ki, Rəbbimizə ehtiyacımız yoxdur. Hmm. Və ona görə dua böyük əzəmətli ibadətdir və içərisində e, tövhidin üç qismi də var. Rububiyyət tövhidi, uluhiyyət tövhidi və həmçinin ad və sifətlər tövhidi. E, yəni hər birimiz məsələn dua elədiyimiz zaman səssiz, aşağı səslə istəyirik və etiqad edirik ki, Allah Taala eşidir. Bunu etiqad etməsə çağırmarıq. Yəni bu ad və sifətlər tövhididir və həmçinin etiqad edirik ki, Allah Taala istədiyimiz şeyi verməyə qadirdir. Hansı tövhiddir? Rububiyyət tövhidi və həmçinin insanın o dua etdiyi zaman onun halı, yalvarışı e, bu da hansı tövhidə aiddir? Yəni uluhiyyət tövhidinə aiddir. Deməli, duadır və dua həqiqətən, yəni inanaraq, yəni dua etmək, yəqin, e, yəqinlə, yəni elə belə yox. E, çünki ilahi hədisdə də gəlir ki, "Yəbnə Adəm, innəkə mə dəavtəni və rəcəvtəni gəfartu ləkə və lə ubali." E, ey Adəm oğlu, sən nə qədər ki dua etsən və məndən ümid eləsən bağışlayaram, yəni qabul edərəm. Yəni, e, qabul olmasa əsas şərtlərdən biri nədir? İnsan ümid eləməz. Deməli, Allah xalq nə deyir ki, dua etsən və nə etsən, ümid eləsən. Və bundan sonra da yenə insan yəni dua ilə kifayətlənməməli, səhvlərdən tutmalı, tutmalı və hazırlaşmalıdır. Hazırlıq görməlidir. Və elə yeri gəlmişkən, yəni qarşıda da yəni mübarək Ramazan ayı gəlir. Yəni hər bir imanı olan şəxs yəni bunu sevinclə yəni gözlənməlidir və həmçinin dua eləməlidir ki, Allah təala çatdırsın və orada yaxşı əməllər etməyə yəni müvəffəq eləsin. Ə, amma deyir, bir çox insanlar görürsən ki, deyir, ə, yəni niyyətlər bağlayırlar. E, yəni niyyətlər edirlər ki, Ramazan gələndə mən filan qədər Quran oxuyacağam, filan qədər namaz qılacağam, filan qədər ə, sədaqə, filan qədər yaxşı işlər. Amma Ramazan ayı gəlir və müəyyən müddətdən sonra Ramazan ayı çıxır. Amma elə bir ki, o insanın əməlində heç bir dəyişiklik görsənmir. Səbəb nədir? Səbəb deyir, o ay girməzdən əvvəl insanın hazırlığının olmamasıdır. Amma görsən, hamı istəyir. Yəni, Ramazan ayı gələndə. Amma indidən hazırlıq yoxdur. Əgər insan Ramazan ayından istifadə eləmək istəyirsə, indidən başlamalı gecə durmağa. İndidən Quran oxumağa başlamalıdır, oxumursa. Və indidən yəni, ə, e, başqa yaxşı əməllərdir, namazıdır və yaxud da əzbərləməsi, hansı xeyir əməlləri var, sədəqəsidir. İndidən onlara başlamalıdır ki, yəni o ay gələndə də müvəffəq olsun. Amma o ay gəlməzdən əvvəl heç bir hazırlıq yoxdursa, amma ay gəlir göz hələ sən e, yəni hələ, özünə gəlincə ayın yarısı keçir və yenə müəyyən qədər ayda çıxır. İnsan, insan yenə yəni bir şey əldə eləmişdir. Və ona görə o hazırlığın yəni olması olduqca mühümdür. Hətta İbn-i e, İbn Hüseymin Rahimullah Tövbə surəsində keçən ayəni gətirir və bu ayənin nə qədər təhlükəli olduğunu bildirir və ayədə döyüş barəsində olunmağına baxmayaraq hər bir xeyr əmələ aiddir. Ə, e, Allah Teala buyurur ki: "Vəlau aradul xuruca la'addu lahu uddatan walakin kariha Allahum bi'asahum fasabbatahum wa qila q'udu ma'al qa'idin." Əgər onlar həqiqətən döyüşə çıxmaq istəsəydilər, onun hazırlığını görərdilər hazırlığını görərdilər. Lakin onların hərəkəti Allaha xoş gəlmədi və onlara təmbəllik verdi. Və onlara deyildi ki, oturanlarla birgə oturun. Və ona görə deyir ki, hər bir xeyir, əməl gəldiyi zaman, belə bir mərasimlər, mövsümlər, münasibətlər ə, e, gəldiyi zaman, əgər bir insan deyir, onun hazırlığını görməzsə, sözsüz ki, yəni çox böyük ehtimalla onun, ondan məhrum olacaq. Nəyə görə? O təmbəllik düyününü insan, yəni o münasibətdən əvvəl açmalıdır. Təmbəlliyin daşını indidən atmalıdır ki, yəni o xeyir mövsümü gələndə orada xeyir əməllərə ə, e, yaxşı şəkildə müvəffəq olması üçün. Və bir də var ki, sadəcə arzular içərisindədir. Yəni o belə olsa inşallah gəlir, belə edəcəm, belə edəcəm. Ə, e, amma görürsən ki, gəlir, e, əmən ay çıxır da, amma görürsən ki, heç bir yəni dəyişiklik yəni hasil olmuyor. Yəni bunu hamı istəyir və bəzən sual yəni niyə, səbəb nədir? Deməli səbəb budur. Yəni bunu biləndən sonra deməli bu gündən artıq başlamalıyam. Yəni gecə namazlarına qalxmağa ki, Ramazanda artıq yəni ötürməyim. Əgər indidən qalxmadımsa ötürəcəm, mütləq ötürəcəm. Və bəzən suhursuz da yəni olacaq və suhura qalxmayanda görürəm bir çox insan xeyir bərəkətdən də məhrum olur və yaxud oxumağa başlamaq. Yəni oxumağa başlamaq və yaxud da insan e, yatmağını məsələn azaltması, azaltması e, və həmçinin burada yeri gəlmişkən başqa bir e, məsələyə də yəni diqqət yönəldək ki, yəni qadınlar baxımından, e, yəni bizdə də yəni hazırlıqlar görünür Ramazan ayında, e, yəni amma başqa bir baxımdan görünür. Yəni yeməklər baxımından e, müxtəlif cür yeməklər alınır, başqa aylarda alınmayan yeməklər və qadınlar qutnaya girir e, zöhrdən sonra bir də axşam çıxırlar. Yəni bu da yəni məsləhət deyil. Yəni buna da yəni fikir vermək lazımdır ki, yəni sən yəni faydalanmaq istədiyin kimi, yəni o mübarək ayın, o bərəkətli ayın bərəkətindən əldə etmək istədiyin kimi, yəni onlar da ondan yəni əldə etməlidirlər. Və buna görə, yəni Şeyx Muqbil rahimehullah hətta öz yoldaşına və qızına deyərdi ki, yəni lazım deyilsin düşündüyün şeylər, ə, e, yəni surma ilə, su ilə keçinərik, yəni siz də istifadə eləyin. Yəni çünki artıq yemək içməyə artıq uzun şeylər, yəni uzun vaxt yəni itir. Yəni o qiymət Ramazan ayı sözsüz ki, bərəkətli aydır. Yəni o bərəkətli ayın o bərəkətli vaxtı, yəni boş yerə keçir. Yəni insan, yəni məğz nədir? Müəyyən qədər insanın yeməsi və o həmin aydan o ləzzətin əldə olunmasıdır. Əgər insan, yəni başqa aylarda yediyi kimi Ramazan ayında da yeyərsə, ona heç bir fayda əldə olunmur. Elə bir şey insan aclıq da hiss eləmir. Əsas o məqsəd, o qaya görürsən ki, o çox yeməklə nədir? Ə, aradan qalxır və ona görə də yəni bu artıq belə ə, e, lazımsız, yəni hazırlıqlara da nədir? Yəni ehtiyac yoxdur. Yəni ona görə bu məsələlər mühümdür ə, və insan indidən başlamalı, həm də evdəkilərin yəni vərdiş e, etməsinə, vərdiş olmasına səbəb olmalı və sonra inşallah, yəni belə hazırlıq olarsa, ə, e, Ramazan ayı gələndə də inşallah insan xeyirli əməllərə yəni müvəffəq olar. Çox uzatmayım. Allah Taala yəni xalqımızı hidayət eləsin, hidayətdə olanları sabit eləsin ə, e, və bizi irəlilədikdən sonra geriləməkdən, hidayətə gəldikdən sonra azmaqdan qorusun və qardaşımızın məclisində xeyrini, elmini xeyli bərəkət olsun. Sosan Osman Məhəmməd Əlihi və Sofisin. Amin.